السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هنا كتاب kikao كتاب دراسة katika dirasa رسالة yenye thamani kubwa sana kwa kila mmoja wetu al-Ubudiyya cha Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi ilikuwa sababu ya kuchaguliwa risala hii kuisoma na kuifahamu biidhnillahi wa tawfiqihi ni kwa ajili ya umuhimu wa maudhui ambokuwa Sheikh al-Islam amezungumzia kilichopelekea risala hii tuwe ni wenye kulisoma na kulipitia ni kwa ajili ya umuhimu wa maudhui ambokuwa tutaisoma insha Allah risala imekuja kwa unwani al-ubudiyya nayo ni sababu au kilichopelekea risala hii kujitokeza ni swali aloulizwa Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi na akawa ni mwenye kujibu hii risala ilikuwa ni natija ya swali aloulizwa na akawa ni mwenye kujibu na akaipa jina risala hii al nini maana ya alobudia obudia ni nisba jina linalonasibishwa na tamko al-ibada imeingia ndani yake harfu ya yaitwa ya unisba na jina lenyewe ni al-ibada kwa hivyo ni kunasibisha jambo katika ibada Nitakuja taarifa ya ibada katika majibu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Imekuja katika mapokezi baada ya bismillahir rahmanir rahim. Suila Sheikh rahimahullah سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك aliulizwa Sheikh Islam kuhusiana na hii aya ya tufahamishe hapa ma bimaana ma hiya alibada ni nini ibada wa ma furuuha na ni nini kinachotokamana na ibada nini far'i ya ibada swala la pili swala la tatu wa hal majmu'u ad-din dakhil fi ibadati am la na je dini nzima laingia katika ibada au la tufahamishe endapo dini nzima ni ibada au sivyo swala la nne wama haqiqatul ubudiyya na nini hakika ya ubudiyya itakuja taarifa yake nini hakika ya ubudiyya وهل هي اعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات swala la tano na lina umuhimu wa hali hiya a'la na je ubudia ndiyo maqam iliyokuwa ya juu zaidi ama juu yake fawqa shay'un min al-maqamat au juu yake kuna jambo ambalo kuwa ni la juu zaidi yatakiwa katika ilmu au katika kutafuta ilmu mwenye kutafuta ilmu awe ni mzuri wa kuuliza ndiposa itapatikana jawabu ambalo kuwa ni lenye manfaa lenye ilmu ndani yake kama ilivyokuwa katika hili sala hili swali ni swala ambalo kuwa ni la umuhimu mkubwa sana na limeulizwa na kuchambuliwa masuala yake kwa njia ambokuwa itafikisha manufaa kwa kila mmoja hii kalima alubudia ubudiyya ambokuwa ndio unwani wa risala kabla hajajibu Sheikh al-Islam kama ambokuwa tumetaja kuwa yatokamana na kalima al-ibada asema al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi katika madarij as-salikin al-ubudiyya nauani tujue kuwa ubudiyya chochote kinachonasibishwa na ibada ni aina mbili ammatun wa khassa ubudiyya amma ya viumbe vyote na ubudia khasa cha baadhi ya viumbe ambao kuwa ni maalum ama annahu al-awwal ama aina ya kwanza ya ubudia asema ubudiyati ahli ubudiyatu ahli samaa au ahli samawati wal ardi kullihim lillah barrihim wa fajirihim wa mu'minihim wa kafirihim ni ubudia utumwa wa wote waliokuwa mbinguni na ardhini kwake Allah subhanahu wa ta'ala barrihim wa fajirihim ومواو نواوفوا wote ni ibadullah mu'minuhum wa kafiruhum mu'minu mu'min miongoni mwao na kafiri miongoni mwao wote waingia katika ubudiyatillah ni watumwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala asema fa hadhihi ubudiyatul qahri wal mulk hii ubudiya utumwa huu wa viumbe vyote ni utumwa na ubudia ya kuwatawala na kuwamiliki ni ubudiyatul qahr wal mulk kuwa wako chini yake kuwa nguvu zake na kwa lazima yake kaharan watake wasitake dalil qala Allah tabaraka wa taala in kullu man fi samawati wal ard illa atir illa atir rahmani abda in kullu إن bimaana ma yani hamna yeyote ma min ahadin hakuna yeyote fi samawati wala katika ardhi illa ati arrahmani abda illa atakuja mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali ni mtumwa kwa hivyo viumbe vyote vya mbinguni na viumbe vyote vya ardhini ni ibadullah ni waja waki Allah subhanahu wa ta'ala hii ni nao ubudia itakuja sababu gani hii tafsiri kisha nao thani aina ya pili ya ubudia ni ubudiyatun khassa ubudia iliyokuwa hasa kwa baadhi ya viumbe ubudia وهي عبوديه الطاعه والمحبه واتباع الاوامر ni ubudia kutumwa wa kutui na kupenda wafanya hili kwa ajili ya kutui na kwa ajili ya kupenda alokuamrisha watibai alawamir na kufuata maamrisho ya Mola wako hii ni ubudia hasa hawaingii ndani makafiri na watu waovu hii ni ibada ubudia ya muumini kama Allah tabaraka taala فبشر عباد وكبشارة وجرام وجواب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما ويتواجع ولكن أقوفون صفة صفة زيبي يستمعون القول نيوان يكوسكيا قولي أمبقوا ونابيوا فيتبعون أحسنه ناقاني ونكتك ليزا نكفواتا iliyokuwa nzuri katika wanayoambiwa hii ni ubudia khasa hasa hili sala al-ubudia je ni kwa ajili ubudia ama ya viumbe vyote ataka kuzungumzia au iliulizwa kuhusiana nao au ni ubudia khasa ya hao wenye kutii hapa ili tujivue na fikra na falsafa ambayo kuwa huwa ni yenye ku kutangazwa na kuenezwa baina ya hadhira za watu kuwa sote ni waja wa Mwenyezi Mungu haina neno hivyo usema kafiri hivyo usema mtu mumin ili kusikuwepo na tofauti baina yenu ili usipatikane na kuwa wewe ni mtuifu na wewe ni uko katika upotofu na pamoja kuwa wadai kwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala la yatakiwa ipambanuliwe na ibainishwe ni utumwa gani ambokuwa kusudia we ni mja kwa misingi gani mja kwa kuwa ni katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala au ni mja kwa muktadha wa kuwa unamtii Allah umejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hilo ubudia ambokuwa swala liliulizwa wama hakikatul ubudia na ni nini uhakika wa ubudia ili kila mmoja wetu ajitambue mimi mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi gani isiwe twajiendea tu twala twanywa sisi ni waja wa Allah tukubali hilo la hasha kuna maana zaidi ambayo kwa kusudiwa hii taksim ambayo kwa ameitaja al-Allama Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yatupatia jawabu au maelekezo ya hii risala yataka kutuweka katika hakika ambapo sisi tume kujia hapa ulimwenguni kisha azidi kusema Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi wa inna man qasamatul ubudiyya ila khassa wa amma na imegawanyika ubudiyya kwa ujumla na khassa lianna asla ma'na al-lafdh al-dhulm wal-khudu' kwa kuwa asli ya hii maana asli ya hii kalima ubudia kilugha yarejelea katika adhul walqudu adhul kujidhalilisha na kujinyenyekeza katika lugha ni kalima abdun au ibada yarudia katika maana kunyenyekea na kudhalilika mpaka akasema lakini أولياؤه خضعوا له waballu ta'atan wa ikhtiyara katika maana ya kijumla ambayo ndio huenea katika au hutumika mara nyingi katika maneno ya watu sisi ni waja wa Allah kimaana katika lugha ni kuwa sisi tuwanyenyekea au ni wenye kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa kila mmoja atambua kwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uwezo na nguvu juu ya kila kitu ولكن أولياؤه خطأوا له لكن أولياء الله سبحانه وتعالى ووالجين يكزكو الله سبحانه وتعالى نكجدللش جي وكوا نفيهم لا بل ظلوا طوعا واختيارا وجين إلكوجة ما أمرشوا وكاختاري نكجبوا كتوي طوعا أيوه آه، طواعة واختيارا وكتوي وكخياري wanqiyadan liamrihi wa nahyihi na wakawa ni wenye kuikubali na kufuatia maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo yake kwa hivyo hawa ni ibada kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika alamrisha na alokataza wa aada wa aadahu ama maadui zake Allah subhanahu wa ta'ala ambao kadhalika wasema kuwa ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala khadau lahu qahran wa rahma hawa wamenyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulazima kwa ule kwa ulazima vipi kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoleta jambo lake akanipitisha kadara mathalan usingizi hawana illa watalala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipitisha njaa hawana illa watakuwa ni wenye njaa akileta kiu wataki watasalimu amri kama ilivyokuwa leo janga la njaa likipiga naam kila mmoja atasalimu amri hii ni khuduu na tadallul alqahri hapa hawana hila hawana namna walakin kinyume na mtu ambaye kuwa ni mu'min yeye pamoja na kuwa imekuja kadaran ajua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuitisha hili natakiwa nisubiri ndani yake nimeamrishwa nisubiri kwa hivyo inakuwa unyenyekevu wake na kujidhalilisha kwake juu ya hili ambalo limekuja ni kwa ajili ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tofauti baina ya kunyenyekea na kujiita kuwa wewe ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo vigawanyo viwili hivi ndivyo ambavyo kuwa vinatupatia mwelekeo wa majibu kwa Sheikh al-Islam atatoa kwa hivyo swala na majibu yake yote yaendea katika ubudia al-khassa ubudia ya kutii na kunyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Suila Sheikh rahimahullah an qawli an qawli Allah azza wa jalla aliulizwa kuhusiana na hii aya ya ayuha nasu ubudu rabbakum ikadondoshwa ndani yake maswali tano ama hii aya ya ayuha nas ubudu rabbakum ya harfu nida wanachuoni wadogo wasema ya ni harfu anida lilqarib walbaid hii ni harfu ya kunadi na kuita kumuita alikuwa karibu na alikuwa mbali yote tumika ya ziko hurufu nida takriban nane lakini hii hasa ndiyo umul bab hii ndo mara nyingi hutumika na hutumika kumwitia alokuwa karibu ewe fulani na alokuwa mbali ewe fulani sawa so, alokuwa karibu ni yule ambaye alikuwa wakati hii aya ilipokuwa ikiteremka ya ayuha nas na alokuwa mbali ni yule ambaye hakuwa hajatokea bado au hajakadiriwa kuwepo katika ulimwengu kwa hivyo inawakusanya wote waliokuwepo na watakaokuja hii ni ulinganizi ya waliokuwepo na watakaokuja ni daya wote ayu almunada mubham hii kalima ayu na ndiyo anayeitwa itafasiriwa na annas ambayo ni sifa ya ayu kisha ha harfu tambihi harfu atambii pindi unaposema ewe kuna tambii kwa hivyo kuna tambii mbili hapa tambii ya kwanza katika ya na tambii ya pili katika ha na ambayo kuwa huja makrunan imefungamana na haula asli ya kalima ilikuwa ni ya ayu haula ikaondolewa ismu ishara ula ikabakizwa ha kwa ajili ya kutia taakid ile ya kwa hivyo inabakia kuwa ni tambii juu ya tambii sijui tuko katika mtu moja ama nimeenda kwangu peke yangu hii ni nida na ikapotezwa na kutanabahishwa juu yake annas watu hii aya ni katika sura al-Baqara aya 21 baada imekuja aya hii baada ya kutajwa vipote vitatu vya watu na kuzungumziwa habari zao almu'minun almunafiqun na alkafirun katika mwanzo mwanzo suratul Baqara ikaja baada ya hapo ya ayuhan nas wanachuoni wa tafsiri al-Qurtubi wengine wasema kuwa an-nas hapa ta'wiluhu yarejelea al-mu'min wal-kafir hapa imeletwa nidaa kwa wote waumini na na makafiri wote waingie katika an-nas baada ya kubainishwa na kugawanywa kwa sifa zao ikaja hapa ulinganizi kwa wote na hii ni uslub katika salib Allah subhanahu wa ta'ala atumia kwa ajili ya rahma juu ya waja wake na ulezi wake kwao wote yani kuwapatia bado matumaini wale ambao kuwa aliwakemea makafiri na munafikini na kataja kwa sifa zao bado ambia nyinyi watu ni waja zangu ni abuduni ni ni abuduni makafiri na munafikini ni dhahir watakiwa ambiwe ubudullah mabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waumini waingia vipi na ilhali wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada swali makafiri na munafikin waliotangulia kutajwa katika hii nida na hii amri ubudullah habari yao ni wazi kuwa kwa kumwabudu Allah kwa kuwa unafiki wao na ukafiri wao sio ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala sivyo na je waumini waingia katika mlango gani hapa kwa kuwa wao ni katika jumla ya watu ah Ibrahim. Ha? Ukumbusho kwa kuwa amesahau Aiywa. Aiywa. Shukran, jazakallahu khairan. Waingia kwa upande kuwa endeleeni katika kumwabudu Allah wala hurike mkacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mlango huo ingia waumini kuwa nao kadhalika waamrishwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake kauli Allah wa taala nasema siku zote ihdina sirata almustaqim si kwani wewe hauko katika sirata almustaqim ndipo wauliza naomba sirata almustaqim la jawabu ni kuwa ihdina sirata almustaqim tafsiri yake tuzidishe katika kuijua siratal mustaqim ndio maana yake na yule ambaye kuwa hajajua basi ndiye amekuwa aongozwe katika njia hiyo aliongoka azidi ku lianna Allah subhanahu wa ta'ala asema wayazidu wayazidu Allahu alladhina ihtadaw huda ndio tafsiri yake na Mwenyezi Mungu huongoza huongeza wanaongoka mwongozo kufahamiana kwa hivyo almu'minun waingia hapa ili wawe ni wenye kuendelea na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum mwabuduni Mola wenu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala na alikuwa akitaja mmoja wapo mashaka zetu Sheikh Abu Nasir Al-Abdad Allah yahfadhana iya kuhusiana na hii aya hiya awwalu amrin wa nahyin jaat al-Qur'an hii aya ndiyo aya ya kwanza katika Qur'an yenye kubeba amri na nahi ndiyo aya ya kwanza ilikuja ndani yake maamrisho na na makatazo wa awwalu amrin na amri ya kwanza katika Qur'an katika hii aya ni ibadatullah kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na katazo la kwanza katika aya inayofuatia hii aya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun katazo la kwanza katika Qur'an ni ashirk unaona jinsi ilivyokuwa masala au kadhia ya ushirikina na kadhia ya tauhid ilivyokuwa ndiyo masala au maudhui ya Qur'an nzima abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na wala asishirikishwe na chochote kadhalika qaul ubudu rabbakum qala ibn kathir rahmatullahi alayhi anukuu Ibn Kathir kauli ya Ibn Abbas radhiallahu anhu asema Ibn Abbas kullu kalima au kullu ayatin fiha ubudu kila aya iliyokuja ndani yake ubudullah maana yake wahidu mpwekesheni kila kalima iliyokuja katika Qur'an au amri ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo maana ya aya enyi watu nyote kwa jumla mpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala itakuja tafsiri yake inshallah kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala au hii aya katika makhalaqul jinna wal insa yani kuulizwa maswali haya matano yalodondolewa kutokamana na hii aya ya ayuha nas ubudu rabbakum faajaba rahimahullah Sheikh al-Islam akawa ni kujibu kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala asema alhamdulillah rabbil alamin am miminia Allah subhanahu wa ta'ala sifa njema zote mulkan wasifatan ni miliki yake Allah subhanahu wa ta'ala na ndiye mwenye kustahiki sifa hizi zote Na ndiye rabbil alamin mlezi na mola wa alalamin viumbe vyote akasema نقطة كونزا فما العبادة أقسم العبادة جواب العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة هي تعريف يا عبادة تعريف يا كشرية أو استلاح علماء أيها عقيدة عقيدة الصحيح ويعرفش عبادة هو اسم جامع نجينا لك جملة جينا لنقصان كل ما يحبه الله ورضاه جينا لنقصان كل أما تكوى أنا كبين الله سبحانه وتعالى نأنا كريبية من الأقوال والأعمال إيواني أقوال أو نمتينه الباطنة والظاهرة يا ظاهري أو يا باطني أقوال يا باطن أو آه، أعمال يا باطن أو يا ظاهر أم بكو الله سبحانه وتعالى أنا بينا نعم ربيا هي تنكتك جملة يا عبادة Kwa hivyo ibada katika hii taarifa lazima iwe ni jambo ambalo na amekiridhia na yagawanyika katika imma ni aqwal au ni ni amali matendo ziwe ni za dhahiri au ni za ni za batini itakuja inshallah kauli ya ibn qayyim rahmatullahi alayhi katika kugawa hizi aqwal na amali kisha ataja mifano ya aqwal na amali za batin na dhahiri فالصلاة والزكاة والصيام والحج هزني أركان الإسلام وصدق الحديث نكتك أقوال وأداء الأمانة نكتك أعمال وبر الوالدين الأمان وصلة الأرحام نكون كزاز والوفاء بالعهود kutimiza ahadi naam walamru bilma'ruf wanahyu anil munkar kuamrisha mema kukatazana maovu waljihadu lilkufar walmunafiqin na kuwapiga vita kufar na munafiqin walihsanu ila aljar walyatim na kumfanyia wema jirani na yatima walmiskin na maskini وابن السبيل نم سفين نم كمكريم والمملوك نم تموى كذلك من الآدميين والبهائم وتموى كاتيا ونادام أو كاتيا ونياما ambao ni mifugo او ambao kuwa wanachungwa wa dua na kadhalika dua na dhikra na alqiraa ya athkar au wa mtaru dhalika min alibadat na mifano yake yote hii ingia katika ibadat hapa ametaja ambazo kuwa ni nguzo za misingi na ambayo kuwa ni wajib na ambayo kuwa ni mustahab na mengineo wakadhalika hubbullahi wa rasuli hizi katika amal amal amalul qalb matendo ya moyoni hubbullah wa rasuli wa khashyatullah والإنابة إليه نكون رجلية الله سبحانه وتعالى كتوبة وإخلاص الدين له نكون تكسيا الدين عبادة زوته نعم الإخلاص والصبر لحكمه نكسبرية ألوكتش الله سبحانه وتعالى والشكر لنعمه شكور نعم زاكي الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه نكرضية قضاء يا الله سبحانه وتعالى سواء iwe ni khair au shar mtokaribia watawakkulu alayhi na kujiegemeza au kumwachia Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote warajau lirahmati na kutarajia rahma zake walkhawfu min adhabihi na kuogopa adhabu yake wa amdalu dhalika hiya min alibadat lillah au hiya min alibada lillah yote ni katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala Hapa Sheikh Islam baada ya kuarifisha al-ibada azitolea mfano ili ifahamike nini ibada, nini hizo aqwal na amali za dhahir na batin ambazo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anazipenda na ana ziridia Hapa ametaja kijumla wa ila zina vigawanyo vigawanyo vyake. Kisha sema rahmatullahi alayhi وذلك نهيني قوة أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له والتي خلق الخلق لها ونيني عبادة نين جامع بلقوة أو لمكوجة قوة أريفهي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى أسمى هي الغاية المحبوبة له ibada hicho ambacho kuwa jambo la upeo wa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ibada ndicho kitu ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda upeo na anakiridhia wallati khalaqa al-khalqa laha azidi kutanabaisha kuhusiana na ibada al-khassa Allah subhanahu wa ta'ala hajawaumba atakalaina al-jinn wal-ins illa kwa ajili ya kuabudiwa yeye pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala al-ahaqu fil kilichokuwa ni chenye mapenzi makubwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala chenye kupendwa sana kwake Allah subhanahu wa ta'ala nini ni ibada wa ghayatul na malengo makubwa ya kuumbwa viumbe hawa ambokuwa wameelekezewa uh, al-khitab al-amru wa nahi kuamrishwa na katazwa majini na wanadamu ghaya wao kuumbwa ni ni ibada kama ilivyokuja katika aya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Sheikhul Islam kwa majibu yake haya azidi kumfafanulia mwenye kuuliza swali nini ibada amwambia kuwa ndicho ambacho kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala anakipenda zaidi ya vitu vyote na ndicho ambacho kuwa anakiridhia zaidi na ndo sababu na ghaya ya kuumbwa majini na wanadamu kama ilivyokuja katika dalili wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun asema Allah subhanahu wa ta'ala na wala sijawaumba majini na wanadamu illa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake majini na wanadamu lengo la kuumbwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yatakiwa kwa kila ambekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa akili na uzima atakapoketi kutafakari katika hali yake swala hili ajiulize swala hili ajiulize je sisi ambao kwa tuna akili tuona na tuwafahamu tutembea tunatuzungumza ni mpaka tukawa hapa hii ni swala ajiulize kila mtu awe ni muumini au mkafiri msomi au si msomi hili ni swali la kimantik laja nasema automatic kwa kila ambaye kwa Mwenyezi Mungu amempa uzima hivi sisi ambokuwa tuenda na tuendesha kila kitu ya ulimwengu huu aiyo au ndio wenye kuendesha mambo ya ulimwengu kwa mpangilio na utaratibu si kama vile wengineo ilikuwaje tukawa katika nidhamu hii tumekujaje hii ni swala la kwanza kisha swala la pili ambalo kuwa lazima lijitokeze na kuja kwetu hapa ilikuwa ni kwa ajili gani tutofahamiana sisi ku, kuwepo hapa katika hii ardhi na yote ambayo kwa tuwafanya na kuja kwetu na kunya kwetu ilikuwa ni malengo gani nyuma yake maswali haya kila ambaye kuwa ana ufahamu na uzima wa akili hujiuliza akiketi kwa tafakur kwa tafakur na pasina tashwishi yote pasina kushawishiwa na mambo ya ulimwengu na marafiki na fujo na anasa na kushughulishwa asipate nafasi lakini akiwa na nafasi na akaketi maswali haya baada ya kuchoka na kushiba au au lazima yaje yani kushiba kwangu huku kisha natakiwa kufanya nini kweli akiona wenzake nao wafa na wakienda zao ndipo waenda wapi haya ni maswali yatakayokuja hii aya imekuja katika kujibu mengi sana ya maswali ambayo kuwa mtu aweza kuyapata katika faragha pindi anapojiuliza na imekuja katika katika ufupi yani mujaz maneno mafupi sana na machache na imekuja katika lafzi na matamshi ambayo ni mepesi sana maelezo yake ni mafupi na machache yakata kila kila hoja na kila tashwishi ambokuwa mtu aweza akawa ni mwenye kusumbukana nayo katika kutafuta majibu wama khalaqtu aljinna wal insa sema Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtu na wala sikuomba hii ni jawabu la kuwa sisi tumetoka wapi wao tumeumbwa nani ambaye kwa umetumba taja hii aya aliyoitamka aya hii nani Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtu kisha imekuja khalaqtu aiyo ala al-ifrad yani aliyeumba mmoja wala haikuja wama khalaqna tufahamiana aliyeumba hapa asema kuwa ni yeye peke yake wama khalaqtu na wala sikuumba aljin wal ins kisha akatutaja sisi ala khusus wenye kuwaendesha wanyama na wenye kutengeza manyumba na kufanya kadha na kadha wallahu khalaqakum wama ta'malun nyinyi ambao kwa mmekuja mkatengeza haya basi Mungu na ufundi wenu mmeumbiwa kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala jibu anapata huyu mwenye kutafakari kuwa nimeumbwa na hao pia wameumbwa na ufundi wetu na umaarifa wetu wote huu ni katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekuwa ameumba tayeb aha yeye alitumba kwa ajili gani tushindane tutengeze na na tutawalane na mwisho wetu tutakuwa nini illa liya'budun illa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala apata majibu ya sababu ya yeye kuwepo katika hii ardhi akipata jibu hili basi inakuja maswala mengine na hii ibada ni nini tafahamiana na hii ibada ni nini nifanye vipi hii ibada nani ambekuwa atanielekeza katika ibada hii ndipo hapo yaja masala ya irsal rusul na kuteremsha vitabu na na kuwajibika au kuwajibishwa mtu kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun asema ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi katika madarij as-salikin wan nasu mukasimuna bihasabi هذه الأصل العبادة إلى أربعة أقسام watu wote naam wa ulimwengu huu wa mwanzo na wa mwisho wagawanyika katika ibada vigawanyo vinne kila mmoja atajiuliza maswali haya kisha atajipata katika mojawapo ya vigawanyo hivi kwa kuwa maswali yakija na majibu yake ukiyapata mathalan amejiuliza kwa nini nimepatikana nimeumbwa kwa ajili ya ibada hii ibada خلاص ataanza kutaharuk moyo wake na kuuliza hii ibada nini na yafanywa vipi na hukumu yake nini watu wajipata katika vigawanyo vinne asema Sheikh al-Islam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi katika madaris salikin والناس ينقسمون بحسب هذين الاصلين او بحسب العباده الى اربعه اقسام وتغانيكا vigawanyo vinne aha tunabaini ahlu أهل lilmabudi للمعبود wa kwanza ni أهل الإخلاص watu wa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kila lao kila ambacho ambachokuwa atalifanya kwa kuwa jua kwa nimeumba kwa ajili ya hili na aliniumba atakanifanya hili sitamfanyia yote walmutaba na nitakuwa ni mwenye kulifanya kulingana na alivyoniamrisha أسمى الشيخ صالح الفوزان هؤلاء الموحدون كوفوفي هوا الموحدون هنا كيغانو شاكوانزا أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة له قال ابن القيم رحمة الله عليه والثاني من لا إخلاص له ولا متابعة كيغانو ومعنزا أنباو هانا إخلاص ولا هفواتي قال شيخ صالح فوزان هؤلاء المستكبرون كما vile Iblis ila Iblis aba wastakbara alikujua amri alioamrishwa akakataa na akafanya kiburi hawa hawamtakasi Allah subhanahu wa ta'ala wala wanapojua maamrisho na makatazo hawafuati wamefanya kiburi hawa نار أيوة شياطين الجن وال والإنس مزيم سبحانه وتعالى تقوشي والاسم الثالث من huwa mukhlisun fi amalihi, wajipata watu wengine kuwa ni mukhlisina lillah, wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala matendo ambayo kuwa ataka, lakinnaha ala ghairi mutaba'ati al-amri, walakin pasina kutii na kufuata walivyoagizwa فني الله سبحانه وتعالى اسمع شيخ صالح الفوزان وهؤلاء المبتدئه هؤلاء المبتدئه وتوقعت اني وني كمتكاسيه الله نكتك خير توفanya haya kwa ajili ya kumpenda صلى الله عليه وسلم نعم kwa moyo wote na kweli wanampenda ikhlasa billah ولكن ديفيو مليوامرشوا هاشا وكلا هؤلاء مبتدئه ها ني مبتدئه والقسم الثالث قال العلامه او الامام ابن القيم رحمه الله عليه من اعماله على متابعه الامر ambao kuwa walipojua kuwa malengo yao kupatikana hapa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni mwenye, ni wenye kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala matendo alivyoamrishwa swalini wakaswali toeni zaka wakatoa zaka fungeni wakafunga wakahiji piganieni haki na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakapigania jifunzeni wakafanya haya yote aiwa mutaba'atan lilamri kwa kufuata walivyoamrishwa lakinaha lighairi llah lakini illa yao ni kuwa walipoyafanya haya hawakumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala walifanya riaan sum'a kwa ajili ya ria kujionyesha au sum'a kutaka kutajwa na wakasikika na au kwa ajili ya ja veo na mambo ya kidunia ambao walifanya mambo ambokuwa ni ibadati walakin malengo yao ni wafikie mambo ya kidunia si Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Saleh Fawzan Allah yahfadhana iyyahu haulai mushrikun hawa ni washirikina walofanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala wakashirikisha wengineo katika ibada hiyo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi subhanahu wa ta'ala tukushe na vigawanyo vitatu mustakbilini ambao kuwa hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala hawamtakasi chochote wala sikijalie katika mubtadi'a ambao kwa watakasa lakini wafanya kinyume ya sheria wala sikijalie katika mushrikini ambao kwa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala walakini pamoja na wengineo pamoja naye Allah subhanahu wa ta'ala walakini atujalie katika almuwahidin almukhlisin akataja hii aya ya kwanza katika kujibu nini maana ya ibada wajhu ya kutaja hii aya katika katika swala ma huwa ibada naam ni kuwa hii aya imetaja lengo la kuabudiwa uh, kuungwa kumpa hawa waja majini na wanadamu kwa hivyo hii aya yataja lengo la kuumbwa wanadamu ibada ndilo sababu ya sisi kuumbwa nikana kwamba sema ibada ndio sababu ya sisi kuumbwa baada ya kuiharikisha ibada kisha akasema wabiha arsala jamii rusul na ni kwa ajili ya ibada au kwa hiyo ibada aliwatuma mitume wote kwa ajili ya kuja kuwafunza wanadamu mitume ni wasita baina ya waja wenzao na Allah subhanahu wa ta'ala katika kufikisha maamrisho na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala si katika kufikisha ibada ya waja kwa Allah hasha wao wanafikisha maamrisho ya Allah kwa wenzao katika wanadamu kwani wao kadhalika ni katika ibadullah ni katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Islam ataja kadhalika kuwa mitume wale ambao walikuja walikuja kwa ajili ya kutufunza sisi hiyo ibada kisha ataja mitume hao qala nuhu liqaumi nuh aliwaambia kaumi yake ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru mwabuduni allah peke yake hamna mwabudiwa mwingine pamoja naye وكذلك قال هود هيفو هيفو اليسما هود عليه السلام كما يقول بيكون ketika سوره الاعراف وكتابه متومه والى عاد اقاهم هود نكوا عاد اليتوم ندياو هود قال يا قوم اعبدوا الله اكوامبيا اني قوم يام معبودوني الله وكشني الله ما لكم من اله غيره همنا مولا مغيره pamoja نصالح وصالح كذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا نا وثمود لتموا لبيا صالح قال يا قومي أقوائتا أين قومي يوم اعبدوا الله مبكشاني الله فكياتي ما لكم من إله غيره همنا مومبا آه، من كئام وبدو ومن جنيا بمجناي نشعيب كذلك قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا نا ومدين أن يتموا لبيا شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره hivyo hivyo akawaambia kaumu yake kuwa enyi kaumu yangu mpokesheni Allah peke yake katika ibada hamna mola mwingine asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala wakala ta'ala na akasema Allah subhanahu wa ta'ala kijumla walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika bila ya shaka tumetuma katika kila umma mjumbe tulimtuma mjumbe ani ibudullah an tafsiria wataja wanachuoni wa lugha kwa an ujumbe ambao kwa walitumwa nao nini ibudullah wajtanibu tawhid mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala na mujiepushe na wanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala waitwa tawhid famenhum man hada Allah miongoni mwao walioongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu na kupokesha peke yake wa minhum man haqqat alayhi dhalala na wengineo waliofikiwa na risala ili thubutu juu yao adhalala kupotea wasiwe ni wenye kutui hawa ni mitume kijumla ataja Sheikh al-Islam hizi ayat baina ya ayat ambazo taja mitume amewataja baadhi walioainishwa na hii aya yataja mitume kijumla وقال تعالى كذلك سمع الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولم تميت محمد صلى الله عليه وسلم أمي وقوة حتوك توما قبل ياكو يوتك تكمتوم يعني وي كذلك جوا قوة هاي أمبو قوة وكتوما نايو ولو كتمولية تكمتوم تلوتوما نهي وحي إلا نوحي إليه تكوة كمتونولية annahu la ilaha illa ana fa'budun kuwa hamna mola anayestahiki kuabudiwa illa Allah subhanahu wa ta'ala basi muabuduni hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallama alikuja na kufunza au kutanabahisha na kufunza waja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ndiye abudiwe وقال تعالى na kadhalika sema Allah subhanahu wa ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan hakika umma wenyu huu ni umma mmoja ninyi ni waja wa moja wa ana rabbukum fa'buduni na Allah subhanahu wa ta'ala asema kuwa yeye ndiye mlezi wenu mola mlezi wenu basi fa'budun mpokesheni yeye pekee yake katika ibada kama qala fi al-aya al-ukhra kadhalika katika aya nyingine asema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayu rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihah enyi mitume kuleni katika mazuri mlo ruzukiwa wa amalu salihah na mtende matendo ambayo ni mema inni bima ta'maluna alim hakika mimi najua yale ambayo mnatenda wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida na hakika umma wenu ni umma moja umma upi wa ana rabb umma kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa ana rabbukum fattaqun na mimi ndiye mola mlezi wenu basi ogope mwogope na makemeo yangu na adhabu yangu mitume kadhalika walikuwa ni wenye kuamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama mitume ambokuwa ndio wenye mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala na ukaribu kwake Allah subhanahu wa ta'ala waliamrishwa basi asikuwa mtume basi ni bora zaidi atanabahike kuwa atakiwa awe ni mwenye kutii na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika sema Sheikh rahmatullahi alayhi waja'ala dhalika laziman lirasulihi ila al-maut bali ibada ameifanya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kufa kwake qala ta'ala dalili ya hilo wa'budu rabbaka na umwabudu mpokeshe Mola wako hata yatia al-yaqin mpaka itakapokufikia al imefasiriwa kuwa al-maut mauti ufe katika hali ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala wala usimshirikishe na chochote hizi aya ambazo kuwa amezitaja baada ya kutanabalisha kuwa viumbe hawajaombwa ila kwa kumwabudu Allah amewataja mitume shughuli ambayo walikuja kutekeleza ni kwa ajili ya hiyo ibada walioumbiwa viumbe yani viumbe bora kati ya nyinyi wanadamu mitume hawakuwa na shughuli kubwa zaidi ya kuja kuamrisha hii ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Islam rahmatullah alayhi wa bidhalika wasafa malaikatahu wa anbiya'ahu na kwa ibada kadhalika amewasifu malaika wake na manabii wake Allah subhanahu wa ta'ala hizi ni ayati zinazofungamana na malaika na manabii kututanabahisha kuwa hata wale viumbe ambao wako na wako mbinguni na katika samaa wako chini ya au wako katika daira ya al-ubudiyya kadhalika manabii qala ta'ala walahu man fi samawati wal ardh walahu nani vyake aywa lamu lamul mulk au al-milk ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala vilivyoko mbinguni na ardhini waman indahu na wale walokuwa kwake la yastakbiruna an ibadati si wenye kufanya kiburi na jeuri wametoka wamejivua kutokana na fungu la pili katika vifungu vya watu nne wamejivua si mustakbirin an ibadatihi wala yastahsirun la yastahsirun la yanqati'un na wala hawaachi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bali wanamwabudu wanaendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha kafasiri yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yakfurun ibada yao ni kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala usiku mchana la yakfurun fasina fasina kuacha na mkum kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala wanachuoni watafsiri wasema kuwa wao tasbih malaika kwao tasbih kwa malaika ni kama sisi kwetu kupumua tupumua kila nukta wao kwao ni tasbih Allah akbar Naam wakala taala wakadhalika asema kuhusiana na malaika wa innal ladhina inda rabbik la innal ladhina inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wasabbihunahu wa lahu yasjudun hakika wale walokuwa kwa Mola wako na ni malaika la yastakbiruna an ibadati hawafanyi kiburi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yani ni wanyenyekevu kwa upeo wa kunyenyekea juu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hawafanyi kiburi waisabbihunahu na anamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na aibu na upungufu wote wala hu yasjudun nao ni wenye kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa latwaif au hikma za kutajwa istikbar kwa haki ya malaika ni kuwa tumetajiwa umbile lao malaika ukubwa wao walivyokuwa asema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith udina li an asifa malaika min hamalat al-arsh nimepewa idhini ni tuwasifa miongoni mwa sifa za malaika wenye kubeba arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala wayahmilu arsh rabbika fawqahum yawma idhin thamania siku hiyo watabeba arsh juu yao juu ya vichwa vyao au mabega yao malaika thamania wanane asema ah, mtume sallallahu alaihi wasallam ma baina shahmata udhun ila mankibihi ayo masafa sab'i sana masafa iliyokuwa baina ya ndwele ya sikio ya mmoja wao ndwele ni hii nyama ambayo iko chini ya sikio mpaka kwenye bega la mmoja wao ni masafa ya miaka mia saba ni sehemu tu wamdhania kiumbe wa aina gani ukubwa ulioje na aliyeumba ukubwa huu ni mkubwa kiasi gani Allahu akbar nini hikma kutajwa istikbar ilikuwa ni kimantiki ya na ufahamu ya mwanadamu kuwa nikiwa mkubwa mkubwa basi nifanye nitakalo sivyo wala lisinyenyekee tukatajiwa istikbar hawafanyi kiburi pamoja na ukubwa wao na nguvu walizokuwa nazo hawafanyi kiburi je sisi ambao kuwa <clears throat> kikohozi kitatufanya tuite ulimwengu wote eh na kilio na yani sisi dalili kabisa kitu kidogo kidunga kala sauti utatoa hiyo nini falasi utaleta taka shikote hakutakalika hawa wakubwa wao na nguvu zao na uwezo wao na kila kitu la yastakbirun Mwenyezi Mungu anawasifu kuwa hawana kiburi kabisa sisi yatakiwa tuwe wanyenyekevu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wanyenyekevu katika kumtii katika yote ambayo kuwa ametuamrisha tabaraka taala Naam hapa ametaja kuhusiana na malaika kwa ufupi wa Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi katika sifa zake za kiilmu ni kuwa kama tulivyotaja jana aweza toa anayo nguvu ya kutoa ayati na dalili katika swala moja ayati nyingi sana hapa imetajwa kimuktasar ukiangalia katika fatawi zake anavyoleta ahadi ayat na wujuh ya kustadili na hii aya shiun ajib hapa tutajia kwa uchache hii ni kwa ajili ya njia au uslub kutuzoesha tuwe na mafungamano na dalili tuwe na mafungamano na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ambacho kuwa tuzungumzia rahmatullahi ta'ala alayhi katika uslubu tarbia ambao kuwa alifunza wakadhalika dhamba almustakbirin anha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakebehi na kuwazoma wenye kufanya kiburi juu ya ibada hawataki kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasikia adhana na wakalipuzilia kama si lolote yaja maamrisho ya kuwatii wazazi anatoa kiburi uwe mnyenyekevu kwa wenzako uaminiane nao kwa uzuri mtu afanye jeuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja kwa ubaya na kuwakemea qala tabaraka ta'ala waqala rabbukum ud'uni astajib lakum na Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala mlezi alisema ud'uni ni ombeni astajib lakum ad-du'a du'a dua wa du'a al-ibada dua kwa mbili Mola wenu amewaamrisheni muwe ni wenye kumuomba maombi ya مسألة ربنا يا الله اللهم ندعاء العبادة عبادة كما بلا كسوال أمي تمرش كسوالي أمي تمرش هي تلك الجملة دعاء أستجيب لكم كيف نجيله نتقوى نمو يقوى جيب موانبيين إن الذين يستكبرون عن عبادتي حقيقة ونكتكباري جوية عبادة يامو هواني يقولوا yani Allah subhanahu wa ta'ala sayadkhuluna jahannama dakhirin watakuwa ni wenye kudidimizwa ndani ya moto wa jahannam wataingizwa na wadidimizwa ndani ya moto wa jahannam Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atuepushe hii ni dalili ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ataka abudiwe peke yake na wala mtu yeyote asifanye jeuri na kiburi ya kutomnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtii wakadhalika katika adilla zingine za kuwajibisha ibada wana atasofu wa khalqihi bil ubudiyyati lahu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa sifa nzuri sofu sofu khalq wajambo kuwa ni wazuri na wabora kwake kwa ibada Mwenyezi Mungu amewasifu kwa kuwa ni wachaji na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala aina yashrabu biha ibadullah kunayo chemichemi peponi watakayokunywa kutokana nao ibadullah walokuwa kimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yufajjirunaha tafjira watakuwa ni wenye kutolewa na kutokamana na chemi hizo chemichemi hizo hiyo maji kwa wingi zitakuwa zitatoka maji kwa wingi wawe ni wenye kunywa kutokamana nayo hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewalipa mema ya ibada ambokuwa walimfanyia wakala taala wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna na waja wake arrahman Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rahma ni wale alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wenye kutembea na utulivu juu ya ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama na wajinga wanaposema nao kwa ujinga na ukuzi wao qalu salama huwa ni wenye kurudia au kurudi kwa majibu ambayo kuwa ni alaini na upole na salama hawai hawana mzozo nao hawazozani nao kwa kuwa jahi ukijibizana naye utampa nguvu ya ujinga wake aiyo hawako ni wenye kujibizana nao Allah subhanahu wa ta'ala awataja au anaonasibisha kwake kuwa ni ibadu rahman wanazo sifa hizi ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka wawe nayo aiyo wala tamshi fil ardi mara usitembee juu ya mgongo wa ardhi kwa kiburi na majigambo na katika mazungumzo kadhalika waqbub min sawtik kuwa ni mwenye kutua kutuza sauti yako usiwe ni mwenye kupaza sauti na kupiga kelele inkuja katika sifa za mtume صلى الله عليه kana nabii sahaba bil aswaq hakuwa mtume الله عليه وسلم mpiga makelele kama wapigavyo makelele watu wa soko ovyo ovyo tu almuhimu iwe kuna kelele sokoni aiyo hakuwa mtume صلى الله عليه wa tabia hizo hii ni maana yake kuwa tusiwe ni watu wa tabia hiyo ibadu rahman wamtii Allah subhanahu wa ta'ala katika tarbia na adabu ambazo kuwa amewaamrishwa wakadhalika lamma qala shaytan asema shaykhul islam na shaytan aliposema katika aya rabbi bima awaitani ee mola wangu kwa vile umenipotosha njia la uzayyinanna lahum fil ardh nitakuwa ni mwenye kuwapambia katika ardhi kuwapambia upotofu wala ughwiyannahum ajma'in ndio na nitakuwa ni mwenye kuwapotosha kadhalika wote achukua ahadi nitatoa bidii zangu na juhudi zangu jinsi ulivyonihukumia kuwa mpotofu nami kadhalika narudi kule uniachie nafasi niende nika nikapambane nao kisha ibilisi kwa jinsi alivyokuwa na maarifa ya haki Allah subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin yule ambaye kuwa sitawezana naye ni yule ambaye kwa atakutakasia, atakutakasia ibada yani hata shiriki hata kushirikisha na yote huyu sitawezana naye ila ibada wa minhum al-mukhlasin hii aya ni tambii kubwa sana juu ya yote ambayo kwa tuyafanya endapo itakosekana ikhlas kutakuwa Allah subhanahu wa ta'ala wajhullah peke yake wala shaka iblisa atakuja na atakuteka ifanye ukafanya ria au sum'a kutaka utaji jina lako ujulikane wewe basi wala shaka iblisa atakuteka maana huwezani na vitimbi wa huyu kiumbe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa idhini hiyo njia ya kutakasika njia ya kusalimika ni mtu awe mukhlisan lillah طيب hiyo ikhlas utaifanya vipi labuda uketi ukajifunza ukawaona mukhlisini walikuwa na hali gani ndipo usalimike wa ila huwezi ukaenda safari hiyo peke yako ukasalimika iblis aiywa la aqudanna lahum siratak almustaqim yuko njiani ameketi kule yakungoja unavyokuja ashakujua yamuru ala ibn adama majra damu apita katika mwili wa mwanadamu na kumsoma na kumfahamu kama vile damu inavyozunguka katika mwili wa mwanadamu anatujua kwa uzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitusalitie huyo kiumbe وقال كذلك اتجد شيخ الاسلام ابن تيميه وقال الله تبارك وتعالى ان شاء الله سبحانه وتعالى كسمه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين na wala waja wangu huna utawala juu yao huna uwezo juu yao waja wengi ambao kuwa wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada illa man ittaba'aka min al-ghawin illa ambao kuwa watakufuata katika wapotofu hawa utakuwa ni mwenye kuwachukua na kuwapoteza ama utakao kutakasa takasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada hawa Mwenyezi subhanahu wa ta'ala kadhalika atoa dhamana kuwa hutawezana nao huna utawala juu yao wakala fi wasfi malaika bidhalika wakadhalika Sheikh al-Islam ataja tena kuhusiana na malaika kuwa ni wenye kumnyenyekea Allah Subhanahu wa na kumwabudu wakalu takaba arrahman walada na walisema mayahudi na manaswara mengineo kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala amejifanyia wana subhana ametakasika na kuwa na wana bali ibadu mukramun bali hawa ni waja ambao kuwa ni wakirimu afwan mayahu eh, sio mayahudi waarabu au mabedui na ahlu jahiliya walimnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala watoto wa kike wakasema kuwa malaika ni watoto wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu an dhalika wakalu takhadha ar-rahman walada wakasema kuwa Allah ame fanya watoto subhana ametakasika Allah subhana ta'ala bali ibadu mukramun hawa ni waja ambao wamekirimiwa na Allah subhana ta'ala la yasbiqunahu bilqawl hawamtangulii Allah subhana ta'ala kwa kusema wa hum bi amrihi ya'malun nao ni wenye kutenda kwa amri ya Allah subhana ta'ala hatendi ila kwa amri ya Allah subhana wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum na Allah subhana ta'ala ajua kilichowatangulia na kita kilichokuwa nyuma yao wala yashfauna illa liman ittaba wala hawa malaika hawaombi hawatoi uombezi kwa yeyote ila kwa radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hum min khashyatihi mushkun nao ni wenye kuogopa na kuchelea kumchelea Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sifa za malaika yani ni wenye kumwabudu na kujinyenyekeza mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kisha kataja kadhalika aya وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا na walidai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefanya wana hakika laqad ji'tum shay'an idda mmekuja na uzushi ambao kuwa ni mkubwa takadu samawati watafattarna yapelekea mbingu ziwe zenye kupasuka pasuka minhu kutokamana na uzushi huo watanshaqu al-ardu na ardhi iwe ni yenye wa watakhirru aljibalu hadda na majabali ziwe ni zenye kuangukiana anda au lirahmani wala kwa kuwa wamedai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefanya wana wama yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada na haipasi kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni ghani afanye watoto in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda hamna yote aliyokuwa mbinguni na ardhini katika viumbe ila atamdilia Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali ni mja lakad ahsahum wa addahum adda hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayo idadi yao yote wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda na wote watamjilia siku kama mmoja mmoja kila mmoja atakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hii aya imenishinda kufahamu wajhu dilala kwa kuwa mazungumzo ni kuhusiana na al-ubudiyya khassa na hapa hii aya ni katika ubudiyya al-amma aiyo in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda hakuna alikuwa mbinguni na ardhini yani viumbe vyote illa watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali ni watumwa wake na utumwa hapa ni utumwa aiyo al-qahr wal mulk aiyo imeshinda kufahamu utumwa أو عبودية أو خاصة كمان نهي آية والله أعلم وقال تعالى عن المسيح ان كذلك أتدي الله سبحانه وتعالى خصيانا المسيح عيسى بن مريم الذي دعيت فيه الالهيه والنبوه أم وال وال والبنوه نعم والبنوة شكرا والبنوه ambaye walidai kuwa ni Mungu na mtoto wa Mungu ta'ala Allahu an dhalika asema kuhusiana naye in huwa illa abdun yeye sio illa mja na mtumwa an amna alayhi ambaye tulimneemesha tulimneemesha kwa ayat na miujiza nyingi waja'alnahu mathalan li bani israil na tukamfanya kuwa ni mfano kwa bani israil wa kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tukamleta kuwa bani Israeli wachukue mfano kutoka kwake hizi ni miongoni mwa ayat na adila ambazo kuwa mistaja Sheikh al-Islam Ibn katika kutoa dalili kuhusiana na ubudia khasa khasa ametaja viumbe ambao ni wabora mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala almalaika na mitume na manabii ili kututanabahisha waliosalia kuwa yatakiwa tuwe ni wenye kujinyenyekeza na kuingia chini ya kubudia na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala nadhani kwa ajili ya uh, wakati tutakuwa kusimamia hapa inshallah katika darasa zijazo tutakuwa ni wenye kuendelea katika majibu ya maswala haya ambayo yaliulizwa wallahu a'lam barakallahu fikum podeis acumular oferandas.